Die Heere regeer, sy skepping moet oorloop van blijdschap. Van hier tot in die laaste hoekie van die wereld moet hier die blijdschap weerklink. Voor die Heere is, is daar nie plek voor oneerlijkheid nie. Wat hy doen, is altijd reg en goed, soos een vier wat de vel tot as verbrand, vernietig hy elkeen wat om probeer gaan. As sy weerlig slaan, staan die aarde in verwondering en vrees in die helder lig. As die Heere, wat oor hier die wereld heerst, verskyn, smelt bergen weg soos boter in die warm zon. Uit die hemel komt die boodschap dat wat die Heere doen, reg is, en dat allemaal en alles zal zien hoe groot en belangrijk hij is. Die mensen wat afgoede aanbid, zal hulle kop en skaamte moet laat sak. Elkeen wat de afgod sy God maak, zal met een rooi gezicht staan. Al hier die goede zal voor de Heere neerval, want hij is de Heere wat oor alles heerst. Elkeen wat van die Heere behoort, jy geuitpillig oor die genies dat hy in die wereld laat gebeur wat reg is, o Heere. Niemand is groter als hy nie, geen afgod kan een plek vat nie. As jy vir die Heere lief is, hartlik dan weg van alles waarvan hy nie hou nie. Hy sal jou oppas en beskerm teen enig iemand wat jou wil seer maak. As jy hom gelukkig maak, sal sy geluk jou soos jou omvou. As jy aan hom behoort, sal jou hart van vreugde oorloop. Laat Godse kinders van geluk oorloop omdat hulle aan die Heere behoort. Prijs en dank die Heere vir wie hy is.